zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. E, e, zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Trumandokan Charles Bidegain oaikuan koloreta zaiko zaiku gorria aipatuz. Eneko Bidegain ekaldi samalaueko gerlaen aipaldia dela eta gerla aitzineko delako andoktrinamentia mintzatuko zaiku eta Josu Martinez agertuko zaiku kontakizun berri batekin beil kontsul famatiaren bahiketaen lehen aipaldia. Aipaldia. Gutxi Euskal herri hau lusaz erdi edo oso pagano batu da. Ohuidua berreziez kanpo be jakintzak basutian, senda belharen sekretien jabe medikuntza salian, beste hainbat dohainek kausitzen zien egiazkoen artian ustekuak ebai. Errabia txerta edien benolehen, eitarzun hau Franko aruntazen laboantxaz bizi zen orduko mundian. Hasei eta tzakuren bide zen gaitz hau hedatzen. Usuki bat eta hunan nun kosa hedatzen zen. Erran bezala, eitarzun hunen hartazaliak bazien, bakotxa behe teknikaekin. Batek kabale errabiatiak usukia inbidez igortzen zien kosa ahuaekin murtsatzen zian sugiaren usukiaikin egiten den bezala. Omen, dohain juntaz jabe zienak behuai sohaio ziene bai. Hots, etzutian behuak erretzen, eta minik hartu gabe, eskien olio heakian txartzeko dohaina e bazukien. Egia bada eta espada prefosta. Artazale hoiek beste dohain andanabate bazutukien. Bena, mila zazpiehun eta berroita hiuan, gipuzkoak uzantxa hoik debekatu zutian. Erabaki honek etzian hatik kentzen uzantxek aitzina jeraik lezaten. Erabiaen hartatzen zakian azken jentia mila sortziehun eta hiutan hogeian hil zen beizena Jose Antonio Ilara. Tolosa eta azpeitian artian den oiazeko hikua mila sortziehun eta hiutan hogeiko urte hartan, Bilbo aldialat deituik izan zen erabiak kosatuik zen zakur baten gana agertzeko. Lekiala heltu bezain txari, gue Jose Antonio Hilarak kabalia miatu nahian galtegin zian libratuik izan ledin. Jabiak hala egin zian. Bena, gue txakura libratu bezain txari, jauzi zen Jose Antonioen begitartiala eta usuki kalduz parte hun bat txitsifrikatu zeion. Eta hantik egin zumaiten buian, Jose Antonio Ilarrak mundu huni agurae egin zeion. Cher lèche Charles Bidagain egin hitzezitz ostatu giroan eginen endiak kambiatzeko amine bat beti akademiako gela hotz eta utxal hoietan egiteko partez, eh? Bai, ezaguna da, ez girela bat ere ostatuetan ibiltzen, behaz, erun berezia da, erun, ostatuetatik, eh, ostatutik eh, ematen dugu, eta aipatu dautate, uh, eskoraz eta patu dautete nola deitzen diren koloreak eskoraz. Ordean koloreetan erroniz dudan, aipatu behar nola zerbait, eta leheni pentsatu dut xuri eta beltz, baina eh, hor bada batzuk egiten dute horiek ez direla koloreak, eman esan filma bat egiten dela xuri eta beltz, ez omen da toloretan. Hora un du txurit, e, eh, beltz txurit abeltz eta... Ba, gain, gainera ostatu bai. angitu, eta eto txurit eta abeltz abazte gutzi bat ere. gorria, patrolut. Hora hor bada erreten duten bezala... Bestalia, eh, tolosan bazen errarresle bat, aipatzen behit zituen, uh, marka etno zedarritzailea terren dut, zer datik uh, eh, ditudun diferentziat leku batetik bestera. Eman ezan, frantzian demora batez, oa da, sukaldean egiten zela dena olioarekin, edo burroarekin, edo uh, urinarekin. Oa idesa ertu da pista bat. Eta horrean badira, dira olako diferentzietipi batzu eta linea segitzen alda. Eta gorria aipatzen baitut hori litake bat guk hemen uh, edaten duru lait ez duru erreten beltza, beste alde metzela eta guai ari da zabaltzen, uh, antik ere biltzen gire lakotz, eta beltz, behaz, uh, eh, nun diferentzia. Azten ez gorri arekin, gorri abak iru zer den, da ni pentsatzen dut hor, ikusi behar dela euskaraz beste izuntza duzietan bezala iz guti dela kolore baten izendatzeko. Nite jan kolorea balin bada, eh? eta belz, gorri, hori. Eta jo, gehien, gehienak anitzetan hartzen ditugu uh, izen batetik, uh, izendatzen dugun horret baitu kolore bat, marroin bat edo kastain batek, batek badu kolorea eta gaztain kolore erreten dugu edo horreten dugu nuntik, pintatzen, tindatzen zirilaik lehen etxeak, bordeleko gorria edo zienakoa edo, ez kuti dira Gorri nik uste dut, bestalde, erran nahi dola horrek, E, kolore bortitz bat edo indartsoa. Eta ordean indar hori aipatzen da kolorea dela eta bana bestalde ere bai. Gorria errenen dut espain gorria ditu, berez, edo tindatuak, sardina behi gorria, bai, baina ikusten da, laster kambiatzen dela, erreten dugu laik, gorri ez fida horri, Gorria da, baina frantzesez ez dute e, gorri erreiten, bada gu eman dezan, eta eskualaz gorri erreiten dugu. Gero erreiten dugu ere, sebroan ez, baina zerbait balin bada huts edo Eh, biluzirik guk ez dugu erreten pikarrai, erreten dugu buluzorri. Guk eh, erreten dugu pikarrai gorri. Pikarrai gorri, guztiz. Eh? Eta uh, gorri etorzen gara mundura, erren edu, nora sortzen gara, ez, deus gabe. ditake ere, manezan, gorrindua, Hori da, nuai behar ez da ala, baina iduli luke eh, mudaza harrian diren uh, eh, ahautzen bat dutela, behaz eh, kolore bat gorri irat iratzen duena. Uh, gorri nio, gorrasta, hor bat dira behaz Gorhail, ebe? ere bai, orti giten da, eman izan behi baten zera kolorea eta. Hoden, koloreaz kanpo behaz erran itake zerbait indartsu dela eta miseria gorria errenen dut frantzesez belza erreten da, misera noir, dut handia erreten aldut ere behar gorria dugu edo eh, asarre gorrian da aldiz, era, <laughs> bai gira ostatuan, ez da erreten erarri gorria erreten da erarri xuria badut. Ah, bai, egarri xuria. Egarri bai, konektatzen zelku. Edo, hauer gorri, alfer gorri bat, guztiz, alferra dena. Edo, entzuten nion txerritu ni, demoran eta oa ez dakit erreiten den aniz, noiz egin, noiz zen hori, o, astelen gorrian. Eta astelen gorrian da, pesta eruna estena. Hola, asteko eruna, eh? astelen gorrian. Uh, ipar lorria, ipar lorria da ipar haize bortitza. Beraz, nik uste du lur lorria ere antzidut naro ezote den lurra, elurra izan dela eta asten dela berriz eta bere ezera atxematen lur beste irabe. Beraz, berriz diot, kolorea bada eta bada ere indartsua. Eta... Errandu ere bai ez behar gorrian nago? Ba, behar bai, behar ala egiten da. Haundia erran nabe, ne ustez, edo guai egiten da premiazkoa eta ba, behar gorria. Eta <laughs> finitzen dut hor animaletan eta lor, edo, Ba, nire maetan lorria ipatzen da, eta hemen lurtiztu du txan-txan lorria erreten, erreten du papol Ba. da, soli bat, ba, barkosean bereziki eta siberoan hori detzen dute norbait ere politikan pixka bat lorrasta lorria zena eta bereziki barkosean antzidut norzen, madame Lechardo, gino ustez, hati erreten zautela. Papol horri zutela, dizon bat, eta nitzeren horrean, urtean behin baizit, arexen ez baiziren elizan pastoz, pasto egin behar baitzen, papologia. Alere martatzen zuten urtean behin, ma joa pesatet zituen, lehiaru eta eh, sartzen uh, ziren logietan, ez? Orduko logietan, hori da papologia eta zea, eh, parka, eh, eh, eh kan, oi, eh, horrezita da gogoa la kanto zumaitetan ez dekat guk ala, ala manes pagola, ena, papo gorri ere bai zerbait entzuna ikendiat. Haien, dian ah, papo gorri, hori, behar bada markatua da hori dian txo horretin, zen hori hori entzutiarekin horretzen ez, horien edo, erreiten baitu, uh, oski gorria ez zaiola joaiten nor nahiri eta oskil horria da emazte batet, edo noblezia, edo handere, edo... Bez, behar bada martatzen zuen ere alako ba, klase bat, eh? uste dut, hori iztuta ipatu, ba, pentsatzen dut, alako zerbait badela, edo papur hori, medaila, eta eh, ez da, ala komprenitzen dut. Ez hori da, erran nahi nuena, durri <laughs> untaz. Eta talde bat izan dela Euskal Herrian, negu gorriak? ba, negu gorriak. Neru gorrian eh, dut ez du erreten neru min gehiago, neru ez, bihotzean erreteko. Ba, neru gorria, bai, nahi dut zinez, eh, zinez, eh, ba gordin, bai. Aion gorria utziko dea gordian eta gian kafia latiganen ondokoa ikin. ondoka. Eskualegi elkargoaren aldeko kanpainakari, Basena Fajoko batera taldek bi mintzaldi antolatzen dituzte. Otsailaren oita seian, ostiralez, haratzeko zortzek eta erdietan, iriseriko ospitalean, barnekalde, kostalde, elkarlanaz, denak irabazle, main ingurua. Xavier Lacoste, Daniel Olzumendi, Peioko Duar, Chantal Ergi eta Michel Etxebest hauza pezen parte hartzearekin. Barnekalde, kostalde, Elkarlanaz, denak irabazle. Euskal Iratiak interneten ere. Euskal webgunean. Laurentz, nolik zertai amanen gitu. Xabier Muguru zain dugu, bon, ample bakik ezagutzen duk eh, putikoa. Ez duke eh, Zahar bat, eh, iradinako duke guti gora bera. Uste dut mila bederatzen eta irutunak gehian sortu dela eh? Mm -hmm. Zube gaztigo, eh? Bai. <laughs> ez duk egitok zen, eh? <laughs> Oh, bai, bai, bai. Baina eh? eh, zitadak ez du hien ebuian adein hoi bat duzala. Bai, eh, hori da, hori duk importantena, ebuian duk hori edena den, eh? Oro, eh? eh? Bon, din, uh, Xabir Muguruzak bere amalaugarren diska plazaratzen du negi Eh? Eta bai, eta bai. Nainik ek jakin Muguruza irunen anaien artian zonbat kanto idatzi dutien. Trust batek? ah, mena harritzeko duk. Eh? Egiten algunuke playlista eta gai eta egunez eh, gure antena betez eh, muguruza nahien kantoekin. Bai, Gio baduk, eh, gibeletik, Benoa Lertxundi, Peper Ordorika eta batuk, eh? hilan dienak ez? Ue, bon, ale, ale, soikiru nahien, nahien artian, nahinik jakin susen, enetako zenbakia lodiskalukek. Ue, Hordin, uh, eh, Javier Muguruza bere almalaugarren uh, eh, diskaplazagatzen du azaguntan, toneti anaiak. Toneti du jala iruneko gizonak zutien, bere aitaen eh, lagunak, jo ez dakit ze berezi egin dian huk. E, ba. ez, du, ez da dena denen dena salatu behar. Eta zea toneti eta ez dakit zer uh, Schwarweiser Katrine Zveitzer horren arteko lotua, zer da? Eta ez dakit, ez dakit, eh, uste dut, asto <laughs> gerri bat diat, ez, ez dakit. Eh, ez. Eh, ordin, bon diska berri bat badik, unsan guatu da diska horren egiteko, Mikel Aspiros badik pianoan, euskal herriko zinez piano jole handia duk, Mikel Aspiros hain nintz taldeetan parte hartu diana, haizean ere uste dut lau taldian? Eh? Ozean, eh, pianoa jotzen, uh, amon denako organua ere jotzen eta beste. Giobadik David Gomez baterian, Inazi González kontrabasuan, eta Gorka Benitez, saxofoi tenorea ekin. Ze tenorekin? Eh, te, tenor, tenor. Ah, te, ah, eh? Ah, Tenorea, urrektu duk. Me, eh, iki, biko kioti zebeste lan, eh? Memoia, memoia isto joriko. Eh, ados, bon, ordin, bala. Uh, eh, batuk uh, eh, diskaberri hortan bederatzu kantoe. Eta, gio zerrabo egan merda? Eh? Zutugat, nuntzen zide etxen? Ba, uh, nuk, nuk zen uh, Katerin Zuitzer? Bai. Be, egen erteko ez dakit. Alta, berdin ba, liuruke hain ezagutza egitea. Eh? Zatek ba, ez? Bada, bada sulitzer ere, benazta dena konfonditu behar. Eh? Ah, ba, ez teke zaren hua hua. Eh? Paul Louis Sulitzer, eh, lehen eta... Zertzen hori. Ba, idazle, fa idazle. negrak eta zitia txapeletak idazten zitia libri hori seriak al, seriak al. Ah, ouais, bat duke eh, hoi, eh? Zarkoen adiskide hori uste diat. Ah, hau dela, bo, ez duk frekantagarri, eh? eh, zarkoekin, eh? Kasu Emanaldi hau neutra duk, eh, Laurentz, ez? dibe gola, irizpidiak heben hedat, duk horrek hausitzeko den emanaldi bat, Laurentz, otoi? Ados, bon, odian ez zert, eh, behon segitzen. anartian, be, be musikan, eh, astokerik egan erraiteko ordez, eh, uh, eh, tonetia diskatik hartuik, Javier Muguruzak emanik, Katerin Zwitzer, kanto jentzun dezagun, eta ondoko aldi hartio, eta esantz, arrainen jatia, mm. memorientako, beita, ados, eh, mesu hau eh, laurentxen presak redatu eh, du uskali ratientako. Bai, eta nahi nian gehitu, hastelen guziz donean eko merkatian izala, haste artez maule gainekuan, astezkenez azparnen, hoste gunez lanin, eta hoste alez dona palekuan. Ados, zer duk itxasuntzi bat josi eta ez haste hundarez haikin? Zer, arrantzaka. Bai. Ez ez, banuk pizikulta eta... Eh, erosten teator eh, armurainak, mm. tinatzen teatzen bait, eh, kolorez berdinetaz, eta saltzen Hala. Uh, uh, uh, slogan bat atzaman, uh, uh, etxegoen, araña, jan ezazie, runa dukezie, burmuña. Hala, hala konzait, eh? Hala, hala. Champion, uh, Jan, Lolen, Arrañak, oiekin ez duzie, Hala, eta deitez aziela Euskal Iratietako inhardez gali alat, <laughs> usteko eh, azken egen eh, aldia. Hala, eh, Dominik Rikalt, arrobaz, eh, Adieu! Ea zoa emana Andriak ez diela Hortaako gauza Zatozte elduden ikusgarriaren deskubritzerat larriko kulturgunerat senperen. Nundik nora, Jon eta Klod irureta goienak esenatua, maritzuli kompainiak eskainirik. Mintzaldi eta dantza nahazten dituen ikusgarria, dantza eta maskarada historioa kondatzen duena. Otsailaren ogoita sortzian, igandean, bostetan. Presioak, zazpi eta amabi euroren artean erreserbak lareko.fr webgunean edo zero bost berrogoita emeletzi, berrogoita amalau, larogoita amairu, larogoita amasei zenbakila daituz. Hamar Hamar Hamalauek Hamalaueko gerla Hamalaueko gerlaz Eneko bidegain Hamalaueko Bide gain, bide gain. Zidiagi Frantziak beharra baziala eh, ereiten hasi zela be nazionalismoa, E, ba, Zekizako ze propaganda bat edo zerbait, nola zbait behar dela azi hori laua izetarati gori eta ze tresna edo nola egiten zen? Bueno, azteko eh, bada elementu bat bat importantea, mila sortzion eta marreko gerla galduzutela Alemaniaren kontra, beraz Alemaniaren kontra errebantza baten e, esperantza eta errebantxa hori irabazteko esperantza hori eh, zabaldu zuten. Altsazia lojena, zuzen kontra galdu zituztela zioten frantsesek eta hori berreskuratu behartzela, eta horrekin batean ohorea berreskuratu behar zuela, zen frantziak ohorea ere, Europan ohorea galdu zuen frantziak, galtzaile izanik. Ja, ordu arte, zera, frantzesa izan hizkuntza ofiziala munduan horreaz, mintzo balin bagira. Ba, eko gertatzen den Napoleonen gerlak eta izan ziren, mila sortzion teru eta eh, galdu zuten, eta, bueno, be, frantziak elditu zen, eh, galtzaile, ere bat galdurik, e, ekonomikoki ere aski ahul, eta, beraz, ba, hor bat zen, hori hori berreskuratu behar alzazia lojena berreskuratu behar eta, hor ziren, bon, egitarrak ez zirela frantzesak, ordan, frantzeste behar hori, eta frantzeste behar hori, Egin zen batetik eskolan, eskolan augei lehenik frantxesa erakasten zitzaien, hizkuntza. Gero propaganda jaloan e, erakusten zitzaien e, etorkizuneko gerla batera prestatzen, fisikoki, eh? E, ariketa militajak eginez. Eskolan? Eskolan bai, kirol, e, kirola deitzen zen hortan, e, ariketa militajak egiten zituzten. E, armekin, hortan, orain ez dakit ahmak faltsuak edo e, egiazkoak ziren, batzuk diote bala, egiazko balekin eta bar, zen unbait irako gizatun dut ahmak faltsuak zirela, baina bon, e, egiten ziren ariketa militajak. Neskak, neskak ez zituzten egiten ariketa militajoiek, baina neskak prestatzen zituzten psikologikoki, etorkizuneko alargun edo erizain edo e, izaiteko. Hoi, agertzen duke eskunde nazionaloko gaizetan? E, Garai ekotan? Bueno, historiako liburu batzutan, e, dut ikerketa liburu batzutan, bai bada, eh? E, eta gero, bat bertze elementu bat importantea, zen Frantses Lujaldetasunaren erakastea eta hori frantzian bezala bertze leku batzutan ere izan da eta hor duan ba, ipuin batzuk, ipuin bat bereziki e, frantziako itzulia aurrek egiten, bi aurrek egiten zuten frantziako itzulia eta hor duan ibiltzen ziren bazteketik bertzerat eta hor eh, aurrek ikasten zuten e, frantzia zela e, patchwork baten gizan e, nortasun anitzek batean osatzen zuten nortasun komun bat Aberri handia, aberri tipia, orduan, eh? aberri handia hori existitzeko, abergia handi horrek funtsa izaiteko, oinagitu behar zuen abergitipia unitzetan. Eta hori hola lortu zuten ere formula, bon, e, Euskal Herria mendezagun, da, abergitipi bat, eta e, Frantziaren baitako abergitipi bat, nola Euskaldunak giren, frantsesak gira. Euskat, ekoazio alako gaur egun bitxi iruditzen zaigun, ekuazio bat e, maiten zuten ez, e, mieu vuzure bask, edo plus, plus bask, mieu vuzure franzee, edo bask pur frantzez zan jezer, eta olako lelo batzu edo leman batzu bat ziren. Eta, eta orduan irakasten zitzaien, xaboako ba, bat, eh, erriberekoa zela, edo alzaziako bat, edo Frantzia erdialdeko bat, edo Frantzia iparaldeko bat, denak erri bereko pertsonak eh, zirela. Hori, bai, emeretzi garrimen definitzean eskolan eta irakatsi zen. Eta gero eskola finitu, eta gero ahmadara joan behartziren, ziren, eh, memento batez eh, soldaduzka irugtekoa ere izan zen, hor, gerlaren mehatxua etengabea baitzen. Mehatxua edo, e, gerlaren mentura hori goizala beran ginen Zeta lehen gajela beno lehene hantzitean eta Bosfor aldean edo zetekat nun eh, Frantzia gerla nahizian han eh, Rusia dian eh, batetan oi zetekat aditzen den gehiago bena Krimean, eh? Bai. bai Krimeako gerla ere izan zen, bon, izan ziren gatazka batzuk eh, Europa ekialdean eta bai Katazkak izan ziren lehen gerla mundialen zin, krisi latzak eta hola, bai. Mm gehi koloniak eta bat militar kontzeptua, bat kulturan barrentzia. Bai, eh, bai, bai, milita, min, militarismo handia zen, bai, eh, bai, eta garatu zen militarismoan itzukte hietan. Bai, bai. Etordian hortan, ari dituk eta berriz eh, kontzientzia horren piztu nahiz. E, e ez dakiat, hor nula eh, haien pixka bat, mena, arartekariak eber zitean, edo rele delakoak eh, estatu kipi horrek, estatu handia izateko plus vuzure bazko eta mue vuzure frantze, tokian tokiko lekuko pasaz korrikan bezala, nor ziren hoik. Zeta, er, er, erakasleak agien etzita Euskaldunak ere, bodin heke nula konbentzitu Euskaldun zen bat, gero Euskaldunago izan eta frantsesago ziateke. Erakasletan ziren Euskaldunak, zenta astapenean e, erakasle frantsesak e, ezartzen mazituzten ere, aurrek ezakiten frantsesik eta zaila egiten zitzaien, e, abia e, puntu bat sortzea e, frantsesik ezakiten aurren artean orduan izan dira erakasle Euskaldunak eh, Eliza, eh, izan da faktore importante bat ere, Eliza eh, Frantziako bon, Eliza monarkiaren aldekoa zen gehien bat Euskal Herrian, edo bestenaz Bonaparteren eh, aldekoa, bietatikoa zen, E, baina Frantzia, Frantziaren alde. E, eta gero, bon, lekuko jauntxoak eta eta horiek ere izan zuten jokoa hortan. Mm beti bezala zea, elita bat beti gaineko aisoea ze handian e, bezala ba- egiten duen favorearen gatik ze, ze izan handian edo bai. Mm, bai, e, bai, gero nik uste dut badela bertze faktore bat ere, e, prestigioa emaiten zitzaion e, e frantziari, frantzesa ikasteari, frantzesa izaiteari, iritara, irira joaitearekin lotuz, eta orduan e, frantziak beti izan du biziki bakneratua hori, norbait izaiteko, hasteko irira, irira joan behar da, iriko hizkuntza frantzesa da, bertze hizkuntzak, e, patua deitzen dituzte euskaldunek euskarak ez duen bertze e, jasan etiketa hori, baina oksitanoa da, patua, e, ukatzen diote oksitanoari hizkuntza izaitea bera. E, orduan, e, esten dute hizkuntza hori, ba hori da e, e, e hizkuntza e, e, pixka bat e, alge joz laboraria izaitea bera, eta e, frantsesa ezten mintzaira e, mintzatzea bera e, zibilizazioaren mintzaira frantsesa zen orduan eh, nahi baldin zen zibilizatua izan frantsesa izan behartzen frantsesa jakin behartzen eta ba, pixkat e, la grandeur eta olako gauzak nik uste hori izan dela bertze arma e, importantetarik bat eh, ganen edut psikologikoa bait mhm, mhm, mhm, Norberaren lotxa, sogaztia bai. Hori da, hori da. Eta bon, hori funtsian e, genozidio prozesuetan eh, hainbat fase bat dira. Eta faseetarik bat da, eh, genozidio kulturala, genozidio morala, eta genozidio kulturala da debekatzea eh, hizkuntza bat, eh, edo hizkuntza horren adierazpen kulturalak debekatzea. Hori loturik genozidio morala ahalgea sojaraztea eh, Euskaldun baten kasuan Euskalduna izaiteren algea sojaraz eta frantziako horiek biziki e, efikazitate handiarekin eta gogortasun handiarekin erabili dituen bi ahmadira. Eta horiek genozidioen definizioetan e, agertzen diren bi gauza dira. Mhm. Eta barna sartzen oa indik ere agastroak betitu du. Dutari gabe eta segitzen du horreino, segitzen du horreino gauza horrek. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka mandou kultur urtaroa. Otsailaren ogoita sortzian igandez, ahatsaldeko bostetan, Bernardo Atxaga idazleak eta Anari kantariak desertuko biztanleei buruz ikusgarria emanen daukute, bai gorriko etxauzia jauregian. Bi artista leku kantari eta kontari. Sartzea amak eurotan, haintzinetik batu basaizea abildua gmail.com elbidean. Basaizea eta etxauzia nafartagen etxea elkarteak antolaturik. Eta etzina bagoa etzala juntan pausu bat egin ez berriziekin eh, lauren txikusten jatzer dian eskitan aspaldiko talde bat. Aspaldiko talde bat eta hor horre sasoinari lotua den kantue bat eh, proposatuko diat, gure negia, zinez kantue poetikoa, unkigarria, uh, karidadeko benta taldiak emanik, amore amore diskan agertzen zian kantu egoi, eta berriki, egien erteko bitxia da, eh, noiztenka behatzen dugu musika bakik uh, ordenagailian edo hola, gero, uh, kostuma txarra hartu nian, baldintza txarretan musikan entzutia. Eta, e, hedatzeko kalitatea? Eh, entzuteko kalitate hau, e, eh, eh, ze balintzetan behatzen nintian musikako hartun, puten, mena, ez du posible, zentak gio, semiak ukandik egu berriz, holako eh, bafle txipi bat, bakik bluetooth, eh, lotzen dena tabletaekin, eta horrek eh, gaitzeko sonia badik. Eta noiztenka, ezagutzen dituzten kantu ezun bait, arra behatzez puta, mena, nian hola entzun, koa. Uh, kalitatea, ze instrumento bat zen, apalak, uh, emaiten du beste dimentzione bat, eh, azken nian, uh, balintza honetan behatzen delaik musika. Zustut, eh? hol oh, gizan horta eh, grabatuik izan behitan, nahi, nahi izan behitia hola entzunik izan dedin, ez? Bai, bai, studioan seguraski, eh, hala, haitu zumbait egiten tie, uh, uh, moldaketak eta beste, eta biztan dena, huk grabatzen diela, beren iduriko, manera, oberen ez, efen, uh, zinez untxa, mena gu, baldintza txarretan behatzen badugu, ez dutugu xetazun guziek, guzi horiek entzuten. Hala, ordean, guai, bortxatzen diaten e, buria pixkat balintza ubeago eta <laughs> entzutia. Zentako erraitan duko hilaren zer balintzetan entzuten hin? Ez, mena bakik, ordean hilu portablia ekin, bibafe bai. txipitutuk, eh, ez duk entzuten, hala, uh, eh, oideat deitzen balintza, balintza txarrak. Ados, eta oikoan, baldintza zahunekin entzala entzun behalikia. Eta aga, eh, deskubritu diat eh, doinu hori. Bon, uh, eh, itzak ba, nintian, biziki ederak dira, unkigarriak, tristezien guko itzak eta beste. Bena, mola, uh, soinuen aldetik, ere, baduk egerki eh, ezerki duko, musikan aldetik. E, e, talde huna zian eh, benta, kolo ezberdin, musika ebai, giruak ebai, ba, maiten eh? Bai, mena male uski, bala, duk. Ez dako, ez aski komerziala. Edo... Bueno, jantzi di, urtetan, ez? Ue, bon, zain luzez, eh? Ez, ez, bidiska utzitie. Abo, ah, bai, hiu lau. Ez, ez, ez, ez, Hi, hiu, bai? Hiduagian, bai. Bon, voilà, e, voilà euh, kantue bat, e, gure negia, entzunen dugu, beraz kalidadeko bentak. Euh, ez agutzen nintin horko musikalaiak? Musikalaiak ez, kantaiak bizta dena famatu duk. Eh? Bertsulai duk. Bertsulai duk. Hau, uh, president presentatzen alda, boz parketa bildukotik. Baina, bertsutan uh, nahi duk, estan, eh? Patinatzen hor duk. Uh, uh, kirolean bezala, ertentzian bezala, zer da importantena? Bai. Parte hartzia. Eh, parte hartzia. Eh, berdin ez duk be elbuia, eh? Ah, bo agian agurunt frustratiauk, eh, txapelik ez eh, jauntzia gati, berdin eh, bosta sola ere. Eh, Nur daki, eh? ez dugu istoia berdin. Voilà. Deitezok beste lan agian argitzeko horren. <laughs> Eh? Bon, deitek gaten, eh, maia. Eh? Voilà. Eh, telefon, bon, eh, beste behin, eh, jakin dugu frustratuik bizidenez eh, txapelik ez jauntzia gatik pastora, pastora bali madu negu ikostegaski. Vala, vala, edo, eh, edo bufanda, eh? Adas, eh? adas. Horrein zer dugu hortik Vala, gure negia. Gure negia. Gure negia. Gure negia. Gure negia. Gure negia. loratu da Lorontzi baten barruan Txori marroiak dabiltza jiraka Nere gelako zeruan Egun ez dia txarrak Batzu txarragua dia Ben gau oso bat pasatu nuen Egun sentiai begira Ez dago ezer tristea gorik Tristea izatea baino Horregatik egiten dut pare Malkoak irtetzera Bakar bakarrik egon nahi nuke bakarrik zure onduan Uda berria aurretik Erre dezagun neguan Garai, garai, erre tristea izatea baino Horregatik egiten dut barre Malkoak irtetzera ino Bakar bakarrik egon nahi nuke Bakarrik zure onduan Uda berria hitzaldu aurretik Dragon Urriaren hogeita zazpian, larun batez, goizeko amaretan, zirtzilen desfilea baionako kariketan. Ameketan zirtzilen diokoak, bertsoak eta dantzak, paneko karikan. Eta ondotik, batak terdetatik goiti, bazkaria baionako gaztetxean. Izenak eman, otxairaren amazazpia haintzin, zerosei, larrogoita sortzi, eme sortzi, berrogoita ameka, irrogoita amabirat daituz. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Konsularen iesaldia. Itxi mandoka! Mila bederatzireun da irurogeta marreko abendua zen, baziren bi urte Txabi Etxeberrieta eta Jose Pardinesen eriotzek, berrogeta mar urte iraungo zuen violentzia zikloa zabaldu zutela. Artean, etak Meliton Manzanaz, Brigada Politiko Sozialeko Inspektorea esekutatu zuen, hogeta maseiko gerraren garaitik hainbat eta hainbat euskaldun torturatu zituen polizia sadikoa, Eta horri erantzunez, Espainia arrestatuak izugarrizko sarekada burutu zuen erakunde armatu gaztearen kontra. Borbor zegoen giroa ego euskal herrian. Hainbat urtetako negu derrigorrezkoaren ostean, udaberri zantzuak agertzen ziren non nahi. Euskara batua, sortu berria zen arantzazun, langile mugimenduak indarra berreskuratu zuen, ikastolak onjoak bezala ernetzen ziren, eta euskaldun kantari gazteek plazak betetzen zituzten eta zabaltzen zijoan Frankok luze iraungo ez zuelako ustea. Hala, erregimenak gogor jo izan zuen loraldiaren pieza klabea zen eta erakundearen aurka. Militante esanguratsuenetako asko, atxilotu eta esenplua emateko intentzioarekin, aspaldiko epaiketa handiena muntatu zuen haien kontra. Burgoseko prozesua. Hortik aurrerakoak ezagunak dira. Akusatuek eriotza zigorrak bilduko zituztela hiri zabaldu zen eta Euskal Herrian, Espainian eta are Europan izugarrizko mugimendua sortu zen haien alde. Azkenean, militarrek sei eriotza zigorra ezarri zituzten, baina ordurako nazioarteko presioa hain zen jasangaitza erregimenarentzat, ezen Frankok zigorrak konmutatzera behartua sentitu zuen bere burua. Imanol Uribe zinegileak hainbat urte geroago dokumentalean, auzipetuetako batek ala esplikatzen zuen. Frankismoak Euskal Herriaren kontrako epaiketa bezala planteatu nahi izan zuen prozesua, baina gaizki aderazitzaion parioa eta azkenean erregimenaren kontrako epaiketa bihurtu zen. Hala ere, horraino batzeko borroka etzen historia liburuetan dirudien bezain xamurra izan kide garrantzitsua initz, erbestean edo espetxean izanik, eta erabata ulduta zegoen, eta hori gutxi balitz, baita zatituta ere. Udan, baionan burutako asamladaren ondotik, batetik eta seigarrena zegoen, asamladan gehiengoa lortu zuen joera. Eta bestetik, eta bosgarrena, denborarekin erakundearen izenaren jabe geldituko zena. Kontatzerakoa zen historiak, azken adar honetako militanteak ditu protagonista. Mila bederatzireun da irurogeta marreko abendua zen. Burgoseko prozesua hastear, nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko, eta bosgarrenak, geratu ziren militante urriek, ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuten. Enbasadore bat baitzea. Gutxi bai, baina ez ziren nornae gizonaiek. Haien buruan, zegoen Eustakio Mendizabal txikia eta Joa Jose Etxabe handixe. Lehena, sasetaren urrena izendatu zuen telesforo monzonek. Bigarrena berriz, kontrabandista itxurako pirata bihurria zen, legez kanpoko aferak manejatzen artista. Hainbat urte geroago, hala kontatu zuen etxabek hau, esku bat poltzikoan eta bestea arbola batean pausatuta, irribarre erdi kokin batekin. Hiru aukera aurre ikusten genituen, bada espada. Lenda bizikoa, jankia. Bigarrena, frantsesa Eta hirugarrena alemana. Baina baik baino pare bat egun lehenago, harintasuna hoteleko patroiak deitu eta esaten dit. I, etxabe, dirua sordidan txakur batek esan zidak, badakitela bilbon baik bat preparatzen ari aizela. Beraz, kasu kontu zibiladi informazio horri eskerrak komandoa etzen bilbora joan amerikarraren baitzera donostian bizi zen alemaniarra baitu zuten eugen bail konsula alemana operazioa errezagoa baitzen eta mugatik gertuago baitzeuten horrela bere etxean atzeman genuen segitu zuen etxabek tipoa Lepoan hartuta pasa genuen bidasoa ibaia, eta donibane loitzuneko zubira iristenari ginela, aran non igusten dugun jendarmeriaren kontrola. Autobatean, txikia, ondarru eta etxabe. Hortzetaraino armatuta. Atzetik, beste autobatean, beste kide batzuk konsularekin. Etxabek dio. Segundu erdi batez, zalantza egin ondotik, azeleratu eta popatik hartzera bidali nuen kontrola. Besteak ziztu bizian nere atzetik segitu eta horrela libratu ginen poliziei erreakzionatzeko denborarik ere eman gabe. Konsularen baiketaren notiziak baster guztiak ginarrosi zituen. Burgoseko epaiketa eta azteko egun baino ez ziren falta eta etak efektu kolpe handia jos azten zuen partida. Bitartean, etxabek eta txikiak Siberoko mugan dagoen Montori herrian eskutatu zuten konsula. zertan urhentzen den utsumandoka aldihuntako eskerak beti bezala dutugun kolaboratzaile fidelei. Lehenik Charles Bidegain, ondotik Eneko Bidegain, Geo Josu Martinez ahatzigabe, Laurentsek egiten deikun ekarpen baliuza nik ene aldetik beste aldi bat arte dio ziet, anartian izan ahal bezain zorion txuben ordian ahaldenik eta gehien, hamar mila pot eta atxatxa!